Vai nav super slavēt Dievu? Ir, ne? <laughs> es, mums ir programmas, mums ir plāni, bet, kad Dievs nāk, tie visi pazūd. <laughs> Svarīgi ir ne, svarīgi ir turpināt, jo Dievs vēlas to pielūgs, viņš atnāca to brīdi, un mēs viņš atnāk, viss, kas notiek Japānā, viss, kas notiek pasaulē, Lībijā, viss no viņš tomēr atnāk šeit, viņš vienkārši es to nevar saprast ļoti bieži. Viņš ir šeit. Viņš, <laughs> te, viņš atnāk, viņš šeit, es vēlos šeit būt. Es kontrolēju visu pasauli. Es, val, es, es zinu, es viss notiks, kā es esmu teicis, bet šeit, tagad es, es vēlos šeit būt ar jums. <laughs> Iedomājieties, pats Dievs. Vau, nu, wow, tas vienkārši. Um, pa garīgo sesiju daudz es uzreiz varu pateikt, daudz ir runāt. Daudz ir stāstīt, daudz lietas. Tas ir tik plaši, tāpēc, kad um, pielūgsim, es nezinu, kāpēc nav tik vienkārši. Tāpēc, ka katrs no jums ir radīts individuāli Katram no jums divs uzrunās savādāk, tāpēc es nevaru pateikt, slavēt, var tikai plaudējot. Es nevaru to. Ja man patīk plaudēt, tas ir tas veids, kā es izpaužu savu pieliksmi. Bet Dievs tāpēc ir 20 dažādi un Dievs jūs veido. Tāpēc šī, arī šī nometne, šis laiks nav, lai jūs kaut kādā noteiktā veidā izveidot, bet ļaut jums būt, kas jūs esat, kāds jūs esat. Un tajā veidā vienkārši dot jums tādu tā iedrošinājumu, tajā veidā, ka jūs esat, lai jūs augat, lai jūs ejiet, lai jūs esat tie, kas mēs jūs mācām vai kaut ko darām, ka jūs mūs atstājat vispār putekļos, vienkārši aizliet uz priekšu, vienkārši slavējot Dievu, vienkārši nesot slavu Latvijā. Viss mēs vienkārši vēlamies padalīties. Un es tagad aicināšu Evelīnu. Uh, viņa, viņa pastāstīs uh, mazliet arī, es ticu, kad uh, par Evelīnu. She's gonna tell one story about you, okay? It's a good story. No one will translate it to you, okay? So, no, no, no. <laughs> um, Bet Evelīna un Išmēls, viņi cilvēki, kas dzīvo pielūgsmē. Viņi dzīvo slavēšanu, viņi ne tikai spēlē instrumentus, bet viņiem sirds ir pie Dieva ritīgi, viņi mīl Dievu. Tāpēc jūs arī dzirdēsiet to sirdi, tāpēc ieklausieties, ja? Un aicināšanu. Evelīna, share. I'm gonna... Yeah. still recovering, aren't you? <laughs> Jūs joprojām attopaties, ja? I'm still recovering from being in the presence of the Lord. Es joprojām tā kā attopos no nesot Dievu tādā Dievu klātbūtnē. Your whole body is just shaken, isn't it? Your Man soul. Viss ķermenis, viss dvēsele vienkārši tā kā trīc. <laughs> Isn't it amazing? Tas ir apbrīnojami. God will come down to this place here in Latvia. Kad Dievs nāk šeit, šajā vietā, šeit Latvijā. Lai parādītu, atklātu tev viņa, viņa vaigu. Tas, es, es trīcēju. So here, ir, ir ļoti patīkami šeit, ļoti labi šeit būt. Ishmael was here last year. Ishmaels bija šeit pagājušajā gadā. And Latvijā. maybe you realized already from seeing him that he talks a lot. Iespējams, <laughs> jūs jau viņu iepazīstat, es ievērošu, ka viņš ļoti daudz runā. So for weeks after he came back from Latvia. Un tad, kad uh, nedēļas pēc tam, kad viņš atbrauca atpakaļ, vairākas nedēļas pēc tam. He kept telling all the stories again and viņš again and again. Turpinājis, like, stāstīja, stāstīja, stāstus un vēl un vēl un vēl. <laughs> so I had to come this time. Tad man, nu, man bija jābrauc šoreiz. Because now he can't tell me the stories anymore. Tad, lai viņš man nevar <laughs> vairāk stāstīt stāstus. so when he come, we come home, I have peace. <laughs> tad, kad es braukšu mājās, tad, tad The, es runāšu, vai arī. We love miers. each other, we joke with each other. Mēs okay. mīlam viens otru, mēs jokojam arī viens otru. Anyway, I want to teach this morning. Es vēlos mācīt šajā rītā. About the character of a worshipper. Par die, uh, pielūd, pielūdzēju raksturu. But before I do that, Bet pirms es to daru, I want to share you a little a thing, an experience I had when I was just starting off in worship. Um, Bet es gribēju padalīties, pirms tam es gribēju padalīties vienkārši ar, ar no tādu piedzīvojumu, kas, kad, pirms, kad es sāku pašā sākumā, slāpšanas vadīšanas sākumā. And um, I was a couple of years singing, um, I was maybe 19 or something. Es biju, man bija 19 gadi, kaut kur ap 19 gadiem, es jau kāds pāris gadus jau biju dziedājusi. And I don't know if you recognize this feeling. Es nezinu, vai jūs atpazīstat šādu sajūtu. But you can feel very small and tu jūties tāds ļoti maziņš. As you know, you you can feel very insecure being in a worship team. Tu jūties tā kā nedrošs, ļoti nedrošs esot slavēšanas komandā. As soon as someone else comes in who is better or more talented in your eyes. Ja, tik, tik kāds atnāk, kāds labāks un vairāk talant, talantīgāks cilvēks, ja kāds atnāk. You feel like, oh, what am I doing here? Un tu reiz tā pameti roku un, ai, ko es šeit daru? Even I was reading a book of Matt Redman. Es lasīju grāmatu Matt Redmana, tādu famous songwriter and worshipper. Populārs uh, dzie, kristīgo dziesmu rakstītājs. Un and he said, and he said, at least once a week, every guitarist wants to put up their guitar for sale. Um, viņš saka, nu, ka gan īsti katru nedēļu, katrs ģitārists grib Ir ģitāris, kas grib vienkārši savu ģitāru nopārdot. And this is good guitarist, like un, the nu, famous viņš, ones. Bet viņš ir labs ģitārists, ļoti populārs. Tas ir viņš, kas to saka, kas grib nopārdot savu ģitāru. Because you just don't nedēļ. think you're good enough. Bet tu vienkārši jūties, ka neesi pietiekami labs. So um, one, one day in our church we had a, a visiting singing family from Canada. Tad, bet vienreiz bija viena ģimene, kas atbraukusi viesojās pie mums no Kanādas, un viņi bija dzied, nu, dziedātāji, viņi bija mūziķi. And um, they were all fantastically gifted. Viņa bija visa fantastiski apdāvināta cilvēka. And first the daughter sang a few songs. Vispirms viņas, viņa meita dziedāja pāris dziesmas. And her voice was just like an angel. Viņa, viņa balss bija kā eņģeļa. And, and her kā dad balss. is a concert pianist and he's playing mm. away. Viņa tēvs bija vienkārši mm, koncerta uh, pianists un viņš spēlēja tur. And after the girl sang a few songs, her mom came up. Un pēc tam, kad viņa meita nodziedāja pārdziesmas, viņa mamma uzstājās. And uh, she, she explained how God had one day showed her in her life. Viņa izskaidro tā, ka kā Dievs viņai ir atklājis viņas dzīvē. That it's not about you and your talents. Ka tas nav par viņu vai par, par tevi vai par tavu talantu. But it's about the anointing of God. Bet tas ir par svai Dievu svaidījumu. And then she started to sing this song. Un viņa sāk dziedāt šo dziesmu. And I don't know what your preferred taste of music is. Es nezinu, kāda jūs ir mūzikas tāda um, gaume. But I know the way she sang was not my style. Es, bet es zinu, ka tā kā viņa dziedāja, tas nebija mans stils. Can you give you a little example? Es varu jums iedot vienu mazu piemēru like that. <laughs> tādā veidā viņi dzirdēs mazliet. It's not something I would put on in my car, you know. es tādu dziesmu, tādu mūziku neliktu. no uh, offense if you like it, you know. <laughs> nelikt savā mašīnā un arī neapvainojieties, jums, es, jums tā patīk. Bet... but so she started singing this song. Bet, bet viņi sāk dziedāt šo dziesmu. Called It's the Anointing. Viņas nosaucās šī dziesma, tas ir svaidījums. That really makes a difference. Kas tiešām da, rada to atšķirību. And once you've known it, un, ja Tik līdz tu to iepazīsti, you'll never be the same. tu nekad nebūsi tāds pats. And she singing, sang in this style what I just showed you. Un viņa dziedāja šādā stilā, kā es jums tikko parādīju a voice that doesn't appeal to me and a style that doesn't appeal to me. Balss, kas man nevisai ne patika, un arī stils man nevisai patika. And we were sitting like you're sitting now. Un mēs tā tur sēdējām, tā kā jūs tur sēžat. But from the first note of her song, Bet no jau pirmās nots, kad viņa sāk spēlēt to the dziesmu, anointing of God came down. Dievs svaidījums nonāca. And people would just start, we, we didn't know the song at all, Me- but we would start stand up and just praising God. Mēs nezinājām to dziesmu, bet cilvēki vienkārši viens pēc otras sāk People celties un started vienkārši slavēt weeping. I Dievu started weeping. Cilvēks sāk raudāt, es sāku raudāt. And after that song, un pēc tās dziesmas, the whole church was shaken with the presence of God. Visi draudz vienkārši, visa baznīca vienkārši uz tā, trīcēja no, no Dieva klātbūtnes. Tajā dienā es iemācījos ļoti, tādu, ļoti svarīgu mācību. Well. Un es šodien ar to jums gribu padalīties. Sometimes you might feel small and not not talented enough or not good enough. Iespējams, ir dažreiz reizes, kad tu jūties maziņš un tāds nekad maybe, nederīgs un ne, ne, nepietiekoši talantīgs. Un... And maybe you'll never be the, the Matt Redman of the world. Iespējams, tu nekad nebūsi Mats Redmans, kas ir nu, pasaulē pazīstams. But it's the anointing of God that will make a difference Bet in your worship. Bet tas ir Dievs vaidījums, uz, kas radīs to atšķirību tā, nu, pielūksmē. E, the anointing for God is of God is for everyone. Un Dievs svaidījums ir visiem. You have the gifts visiem. that God gave you. That's what you will work with. Tev dāvana Dievs ir devis un to arī tu strādā. But the anointing of God will make it powerful. Bet Dieva svaidījums to, to dāvanu, to talantu padarīs spēcīgu. And that's something you can achieve. Un tas ir kaut kas, ko tu vari panākt. You can reach out to. Tu vari to sasniegt. And God will put his anointing on un Dievs you. Dievs uzliks tos viņa svaidījumu uz tevis. But praise God. Slavu Dievam. Whenever I feel small, <laughs> Kad es jūtos maziņš, I remember it's not me, it's God. es atceros, tas nesu. Tur And tas if I know par how to draw Dievs. the presence of God, Un vienkārši tā kā vēst to Dievu klātbūtni. it's not about me anymore. Tas nekad nav par mani. Praise God. Slavu Dievam. Okay, I would like you guys to open your Bibles Atvērsim Bībeles. and uh, go to Samuel chapter 15. 1 Samuel 1 chapter Samuēla 15. 15. nodaļa. More about 15. Well, we, we'll stay in Samuel for a while, so. Um, Mēs būsim kādu laiku šajā grāmatā. tā kā. So, yeah, go. Uh, where did we go first? Um, yeah, keep it at 15 for a minute. Pirmā Samuela 15. nodaļa. Okay, I want to look at the life of the, the most famous worshiper in the Bible and probably in the world. Es gribētu paskatīties stāstu par vispopulārāko pielūdzēju un slavētāju bija no Bībeles un iespējams arī pat visā pasaulē. David. Dāvids. Whom, whom songs we still sing today. Un viņa dziesmas mēs joprojām dziedam vēl šodien. And who the Bible says was a man after God's own heart. Un kurš arī bija cilvēks, kā Bībele saka, diev, cilvēks pēc Dieva sirds. And I would just take a few things out of his life. Es vēlos pāris lietas no viņa dzīves izvilkt. As an example for us. Kā piemēru mums. Of, of how our character should be as a worshiper. Kā mūsu raksturam, kā mūsu raksturam, kā pildzējam jābūt. So if you remember, before David was anointed king, tad mums jāatcerās, ka pirms Dāvis tika svaidīts par ķēniņu. Saul was king. Saul, Sauls bija ķēniņš. And Saul had everything a king should have. Saulam bija viss, kas, kas ķēniņam bija jābūt. Viņam bija viss. It said that he was a head taller than everyone. Viņš bija par visiem, pa gausties pārāk. He was the most visiem. handsome. Viņš bija ļoti simpātisks. Strongest. Viņš bija stiprā, stip, visstiprākais. The Vin Diesel or the mm, Mel Gibson. Vins Diesels, Mels Gibsons. or <laughs> Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Anyway, big strong guy. ļoti liels un spēcīgs vīrs. But his heart wasn't right. Bet viņa sirds nebija pareizā vietā. And I believe that if we look for worshippers in our churches, if we look for worshippers in ah, our mēs, churches, ja, ja mēs meklēsim pielūdzēju mūsu draudzēs, most important thing is maybe not their their gifts and their talents. Un tā pirmā lietā, vissvarīgākā lieta nav viņa dā, tā, dāvans un viņa talanti. The most important thing is their character and their relationship with God. Vissvarīgākā lieta ir uh, viņu raksturs un viņa attiecības ar Dievu. For example, um, in chapter 15 we can read Piemēram, 15. nodaļā mēs varam la lasīt, How God told Saul to destroy the Amalekites. ka, ka Dievs teica, pavēlēja Saulam iznīcināt amel amalekiešus. And God told him to destroy every single person and every single animal. Un Dievs viņam pavēlēja iznīcināt pilnīgi visu, visu cilvēks, visu dzīvnieks. But Saul decided that he would keep the good animals Um, bet uh, Sauls izdomāja, ka viņš paturēs labos dzīvniekus and keep the king par, paturēs ķēniņu arī. Izglābs ķēniņu arī. I don't know what kopā. he was going to do with him though. Nezinu, ko viņi viņu darīt gribēja, bet... Uh, I don't know. Do you know? Put him in a closet. Nezinu, ielikt varbūt kaut kur uz skapī vai apgleznot. Nu, to ķēniņu no amalekieša viņi paņēma līdzi. But, so, but, but, but, but God spoke that night to Samuel and bet, God was very offended and very disappointed. Bet Dievs runāja tajā vakarā uz Samuelas pravietu un viņš bija ļoti neapmierināts un, un vīlies. And God said, Um, we can read it in uh, verse 15, verse um, 22. Un 15. nodaļā 22. pantā varam izlasīt. What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Un Samuēls sacīja, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki. And um, if let me see in verse um, tw 12, 12. pantā. Just before that, this is when Samuel the prophet goes to Saul to give out to him. Un tā ir tā vieta, kur Sauls no Samuels no rīta iet satikt Saulu ceļā says, Early the next morning in verse 12, Samuel went to find Saul. Someone, someone told him Saul went to the town of Carmel to set up a monument to himself, and then he went to Gilgal. Rakstīts 12. pantā, un Samuels agri cēlās, lai no paša rīta dotos Saulam pretī. Tad viņam tika paziņots, ka Sauls ir aizgājis uz Kārmela kalnu, kur viņš pats sev uzcēlis pieminekli, bet tad atgriezies un gājis lejā uz Gilgalu. So he had been disobedient to the Lord. Viņš bija pilnīgi nepaklausīgs Dievam. And then he built a monument for himself. Un tad viņš uzcēla pieminekli sev. And then he was still happy even to see Samuel coming. Un viņš tad arī satika Samuelu, redzēja, ka Samuels nāca. And there's a few things that we have to be be careful for in mm. our own lives. Un ir dažas lietas, ko, ko mums vajag izvairīties, no kā mums jau, jāuzmanās mūsu dzīvēs. As a worshipper and a, and a musician, kā mūziķi vai kā slavētāji, It can be very tempting ja var būt ļoti kārdinoši to build a monument for yourself. celt pieminekli sev. Think great of yourself. Domāt labi par sevi. Look at me, Domāt I'm lielu here. par sevi. Pasties uz mani. I did it. Es to izdarīju. But God doesn't want any of that. Bet Dievs neko no tā negrib. And he doesn't care if you're disobedient and like Saul decided all the good animals he was sac gonna sacrifice to God. Un tad viņam Sauls izlēma vienkārši vislabākos tos dzīvniekus upurēs Dievam. But God still wasn't pleased with that because he had been disobedient from the start. Dievam tas nepatika, jo viņš, ne, viņš bija nepaklausīgs jau no paša sākuma. So don't be like Saul. tad, bet, tad, tad neesiet kā Sauls. Gifting is not unimportant. Die, dāvans nav ne, ne, maz svarīgs. But the most important is your obedience to God. Bet vissvarīgākā lieta ir tava paklausīga Dievam un tavs raksturs and I know. un es zinu. I've been in, in many, maybe 20, over 20 years involved in worship, and there's nothing as difficult to deal with than someone who has the talents but not the heart. Es esmu bijis divu vairāk 20 gadus jau slavēšanā, slavēšanā kalpojis, un nav tas vis, visstrakākais ir tieši, nu, ka atrast, tas grūtākais atrast cilvēks, kur, kur ir talants, bet nav sirds, nu, kad ir Daudz cilvēkam ir talants, bet nav tas nav tās sirds, nav tas raksturs. Wow. Did I say all that? Anyway, so we look at David for a minute, and I want to make a few points about him. Mēs paskatīsimies Dāvidu mazliet, un tad es pāris punktus gribu jums First of all, First of all, when David comes on the stage, he comes as a servant. Pirms, kad Dāvids uzrodās, viņš, kad viņš pirmo reizi tiek minēts, viņš, viņš tiek minēts kā, kā kalps, kā He was, he was working for his dad, um, tending the sheep. Dāvids strādāja pie sava tēva un pieskatīja aitas. And one day his dad asked him to bring some food to his brothers in the army. Mm, vienu dienu tēvs viņam prasa, lai aiziet pie saviem, pie viņa brāļiem, pie dāvida brāļiem uz armiju. Uz, uz, uz, Chapter 17, that is. 17. nodaļā par to var lasīt. You can read it all at home. Jūs varat izlasīt to visu nodaļu. So when he came, when he started um, when he came into Canada, the court of the king. Bet, kad viņš atnāca pie, pie, pie ķēniņa, he didn't come to take over. Viņš neatnāca, lai pārņemtu. He didn't vadīt. come to show everyone how great a warrior he was. Viņš neatnāca, lai parādītu, cik viņš ir spēcīgs cīnītājs. He had no other intention than just to serve. Viņam nebija cits, um, cits nodoms, cits uh, motivācija kā tikai kalpot. And that's a very important character trait of a worshipper. Un tā ir ļoti svarīga tāda rakstura īpašība slavētājiem. All times be a servant. Vienmēr serve, serve, kalpo, serve. Kalpo, kalpo. I, will, I remember uh, one time we had an evangelistic outreach. Es atceros, reiz bija tāda, mums bija evangelizācija. And uh, it, it went really well. Ishmael was playing and a few Ishmael other church spēlē, members. Viss gāja ļoti, ļoti labi. And we have a great uh, worshiper in, in the church in Galway. Mums bija ļoti uh, labs slavētājs um, Galvejā. And, um, and uh, Andrew, you know Andrew Finney? Mm -hmm. Andrews Finney yeah. tāds viens. He's a great man of God. And anyway, Him and Ishmael were singing a few solos and it was fabulous. It was mm. beautiful. Un viņš ar Ishmaelu dziedāja tādas pāris dziesmas, tas vienkārši skanēja. And it was a huge crowd around. Bija milz, liels pūlis atnācis. And I was sitting there somewhere as well. Un es arī tur skat, sēdēju un skatījos. And then a few drunks passed. Un tad kādi piedzērušies cilvēki. And nonāk. just in the middle of that empty place there in the middle. Tur bija tāds viducī tāds tukšāka vieta. They threw a few bottles on the ground. Un tur nomet pāris pudeles uz zemes. So there was glass everywhere. Tur bija stikli. You know, Alkohola smaka un viss tas bija alus. Tas bija tik, tik nepatīkami. Eh. So everyone was a bit like, Ew. Bet visi bija tā, Ew. Eh. So we just, I just, we didn't do anything about it. We were just still looking. Bet mēs, mēs neko to nedarījām. Mēs vienkārši skatījāmies uz mūziku. But then when Andrew and Ishmael were finished. Bet tad, kad Andrew un Ishmaels viņi pabeidz dziedāt. Andrew went up to the glass. Andrew nu, aizgāja pie, tā, pie tiem stikliem. And started picking it all up. Un sāk celt, pacelt tos, tos stiklus un iemet papīrgrozā. And then I felt really convicted. Un tad es jūtos tā nosodīt. <laughs> <laughs> he was the hero up there. Viņš bija nu, tas varonis. But he decided he would clean that up. Bet viņš vienkārši izlēma atnākt un lēkt. And I believe notīvīt. that is the heart of a worshipper. Un tā es ticu, ka tā ir sirds, slavētājs sirds. Praise God. The second point. Otrs punkts. When um, in uh, chapter 17, when um, David has to fa- David has to face Goliath. 17. nodaļā, kad Dāvidam bija jāsatiekās ar Goliātu. Um, you know that David brought the food to his brothers. Mēs zinām to stāstu, nu, ka Dāvids atnesa ēdienu brāļiem. And he sees Goliath coming out and viņš, cursing God. Viņš redz, ka Dievs Goliāts iznāk ārā un nu, zaimo Dievu. In verse 26 of chapter 17 it says. 17. nodaļā 26. pantā ir teikts. David asked a soldier standing nearby, What will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine anyway that he is allowed to defy the armies of the living God? Tad Dāvids jautāja tiem vīriem, kas bija viņa tūmā, teikdams, ko dabūs tas vīrs, kas šo filistietu nogalinās un novērsīs apkaunojumu no Izraēlas. Kas tad šis filistietis tāds ir, ka viņš, ka viņš kurš ir neapgaizīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā dievu karapulkus? 26. nodaļa, 17. pāns. Viņš bija dusmīgs, to, dzirdēt, dzirdot to, ko tas vīrs, tas Goliāts, teica par Dievu. Viņš dega par, par, par, par Dieva valstību. Viņš vienkārši nostājās par, um, par Dievu pretī šim vīram. And that's the second point I make. A, a worshipper has be, to be passionate about the kingdom of God. Tas otra, otra lieta, ka slavētājam jābūt ir dedzīgam par, par Dieva valstību. You don't become a worshipper just because you love singing. Tu ne, nepaliec par slavētāju tikai tāpēc, ka tu, tev patīk dziedāt. but you have to be passionate about God's kingdom advancing. And in chapter in verse uh, 45, this is what David says to Goliath. You come to me with sword, spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of the heavens armies, the God of the armies of Israel whom you have divided. Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. Then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Bet Dāvids sacīja Filistētim: Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vālu, bet es eju tev pretī tā kunga Ceabata vārdā, kas ir Izraēla karapulka dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs tev nodos manā rokā, un es tevi nostīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu, un tavu līdzi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debesu un zvēriem ir zemes, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Un lai atzīst visu šī kara saima, ka tas kungs neizglāb nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam, un viņš jūs nodod mūsu rokā. Note that he doesn't say, and the whole world will know that I'm a great warrior. Redziet, viņš nesaka, un to visa pasaule zinās, ka es esmu varens cīnītājs. And the whole world will know how great David is. Un tad visa pasaule dzirdēs, ka, cik varens ir Dāvids. No, he says, the whole world will know about God. Nē, viņš saka, visa pasaule zinās par Dievu. If they forget my name, who cares? Ja viņi aizmirst manu vārdu, kā tam nozīmē? But if that brings them to God and to bow down for the living God, amen. Bet ja tas neslāv Dievam, vienkārši pielūgsim Dievam par, par to, tad ir amen. Our passion should be the kingdom of God. Mūsu deksme, mūsu dedzībai jābūt par Dievu valstību. Another point about David. Nākušais tāds punkts ir. When he came to fight Goliath. Tad, kad Dāvids atnāca un cīnījās ar Goliātu. He just needed one little stone. Viņam vajadzēja tikai vienu mazu akmentiņu. And if you know the helmets they wore in those days. Un, ziniet, tajā laikā, ko tās ķiveres, tās um, yes? nu, bruņķēpuši, ko viņi vilka. There's just a small opening here. Tur bija tikai tāds mazs atvērums. So to get a stone and reach that point here. Lai vienkārši paņemtu akmeni un iemestu tieši tajā punktā. And kill a giant like that in one shot. Un lai nogalinātu to Goliātu ar vienu šāvienu. It shows that David had been practicing. Un tas parāda to, ka Dāvids bija mēģinājis, viņš bija praktizējies. He was disciplined. Viņš bija disciplinēts. He had practiced fighting. Viņš bija praktizējis and arī cīnīšanos. And he probably every day when he was minding the sheep. Viņš ar to sastapās katru dienu, kad viņš uh, cīnījās, nu, ka viņš pieskatīja aitas. Viņš mēģināja, viņš visu laiku nu, praktizējās ar, ar, ar to. So this is a very practical point I want to make. Un tā ir tāds ļoti praktisks punkts, kas ir šis par šī. šī That you know you have to practice your skills. Tev jāpraktizējas, tev jā, jā, jāmēģina, tev jā, nu, You have to be disciplined in Tev jādisciplinējas ar to talantu, kas tev ir, to, to, kas tev ir dots. When he came to the battlefield, he wasn't rusty with his sling. Viņš, kad atnāca uz to kaujas laiku, viņam nebija tā prasa ierūsējusi. And it's, it's, it's, uh, if you know that God has called you as a worshipper. Un, ja tu zini, ka Dievs tev aicinājis kā pielūdzēju. Be disciplined. Es, esi, esi disciplinēts. Practice your instrument. Praktizējies un izmēģini uh, spēlēt savu instrumentu. Um, take voice lessons if you have to. Paņem arī kādus, varbūt, apmācību. Work on your skills. Strādā pie savām prasmēm. So that you're not rusty when, lai tu, you, have, tās, when you come tas, in that place. Lai tās lietas neierūsē, ka tu nāc no uz, uz karlauka. Es disciplinēts. Another thing about David was he had experience Davidam of fighting. Vēl viena lieta, kas bija, viņam bija pieredze cīņā. In uh, first 34, he explains. 37. Uh, there, where is it? He says, But David persists, I have been taking care of my father's sheep and sheep and goats. When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. Tad Dārns sacīja Salam, tavs kalps ir bijis pie sava tēva, tēva apjugans, un kad nāca lauva vai arī lācis, un tie nes projām kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt, un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņa rīklis. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu spēcīgi sagrābāju skrēpē un to situ un nositu. Tik labi lauva, kā arī lācis tavs kalps ir nosits, un šis neapgriezītais filsties būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā dievu kārpulku izaicinājis. He had good experience. Viņam bija laba pieredze cīņā, cīnoties. And I want to challenge you if you want to be a worshipper. Es tev gribu izaicināt, iedrošināt, ja tu gribi būt pielūdzējs, slavētājs. Have your own personal experience with worship. Iegūst pašu personīgu pieredzi slavēšanā. David didn't kill those animals in the limelight. Dāvids neiznīcināja tos, tos dzīvniekus tādā Saula, was, saulītē. It was in his private, personal life. Nē, tas ir daudz neizcinētos cilvēkiem redzēt, viņam tas bija viņa privātajā dzīvē. And if you want to lead people into worship, ja tu gribi vadīt cilvēku slavēšanā, practice worshiping. Uh, praktizē slavēšanu. In your personal life, alone, personīgajā alone. dzīvē, nevienam neredzot. Worship. Pielūdz, slavē. Lead yourself into worship. Vadi pat, pat, pas, nu, pašu sevi slavēšanā. It's much easier to lead people into worship if you know how to lead yourself into worship. Ir ļoti daudz vieglāk vadīt cilvēku slavēšanā, ja tu pats zini, kā iet slavēšanā. Away from the limelight and the people. Prom no visu cilvēku skatiem. Get experience of what it is to draw into the presence of God. Iegūst pieredzi, ko tas nozīmē, kā iet Dieva klātbūtnē. if you if you play an instrument, ja tu spēlē kādu instrumentu, you know when you when you pray, when you have your time with God, kad tev ir tavs laiks ar Dievu un kad tu lūdz, do it with your instruments. Dar to arī ar savu instrumentu. Often I walk when I'm praying, I walk up to the piano and I will spend the rest of my half hour, hour just praising God with my instrument and my voice. Jā, ļoti bieži es arī, kad es lūdzu, es vienkārši pieeju pie klavierēm, es vienkārši spēlēju un vienkārši dziedu un slavēju Dievu ar, klav, ar, instrumentu, ar savu instrumentu, ko es māku, un arī ar balsi. And then when it, whenever you come to church, you're familiar, you know how to do it. Un kad mēs nākam, kad tu nāc uz baznīcu, tu vienkārši you know esi pieredzis pie tā, tu zini, kā to darīt. You. Tu zini, kā tas vienkārši plūdīs no tevis. Lead yourself into worship. Vādi sev pielūgsmē. And as well, it will prepare you for the future. Tas arī tev sagatavos nākotnē. When maybe bigger opportunities come. Kad būs arī lielāks iespējas tev. Another point of David was that he was faithful. Vēl viens, kas par Dāvida raksturu tāds bija, viņš bija uzticams. He did what was asked of him to do. Viņš darīja to, ko viņam prasīja darīt. Um, his father asked him to do things, he did it. Da, tēvs viņam prasīja dažas lietas darīt, viņš to izdarīja. And he didn't complain. Viņš ne, nesūdzējās. And he, he worked for King Saul and he didn't complain. Viņš strādāja pie ķēniņa Saula arī, viņš arī nesūdzējās, nečīkstēja. Viņš bija uzticams. That is so important. Tas ir ļoti svarīgi. I, re- I, remember for us once we went for a very difficult time in our church. We so, were in Holland. Es atceros, mums bija laiks, kad mēs gājām ļoti grūtam laikam cauri mūsu draudzē. And I hope you know you don't have to go through it, but some chur- churches often have to go through difficult times. Jā, es ceru, ka jums tā nebūs jāiet bet draudzes ļoti bieži iet cauri grūtiem laikiem. Times when uh, the rebellion starts. <laughs> Un ir laiki draudzēs, kad uh, dumpi sākās, sacelšanās sākās. And half of the people want to Viena puse no cilvēkiem grib, lai mācītājs aiziet, un otra puse grib, lai paliek. And people will ask you, what do you think? You know, blah, blah. Un cilvēki savā starpā prasīs, ko tu domā, un mani prasīs, un ko tu par to domā. But God told us then so clearly. Dievs mums abiem uz, uz, uzrunāja ļoti skaidri. Even though everyone was leaving the church and Visi ļoti daudz cilvēku bija pameta draudzi. Be faithful. Viņš Dievs mums uzrunāja, es uzticams. That's what God said. Be faithful. Just tas ir tas, ko Dievs Sunday. saka. Es uzticams katru svētdienu. Go behind the piano and the guitar and the worship team and everything. Ej, ej pie tās, pie tām klavierēm, ej pie ģitāras. And worship God. Un slavē Dievu. And be faithful to uzticams. the place God has brought you to. Es uzticams tajā vietā, kur Dievs tevi novedis. Kur tevi and if I, can, if I can, you know, if I, I If you can all become people like that, faithful. Ja jūs visi, ja mēs visi mēs man, paliekam tādi cilvēki uzticami. So šī valsts būs tik Your svētīta. Your church will be so blessed. Ļoti tavs draudze būs svētīta. That when the storm goes on in the church. Kad draudzē sāksies vētra. And the gossip or whatever. Un aprunāšanas sāksies. You're just there being faithful. Tu Don't esi vienkārši tur un esi uzticams. Close your eyes for what people are saying. Aizstāj savus acis un ausis to, ko cilvēki sāk un pielūdz Dievu. Don't get involved involved. Neiesaisties tajās lietās. Praise God. Slavu Dievu. Another point of David, he was submissive. Dieva vēl viens punkts, vēl viens rakstura īpašība Dāvid, viņš bija paklausīgs. Viņš bija pakļāvīgs. That's has a bit to do what I said a minute ago. Tas arī tas iet kopā ar to, ko es iepriekš teicu. Submissive to your leaders. Uh, paklausīgi, pakļāvīgi taviem vadītājiem. We can't have rebels in front of the church. Mēs mums nevar draudz priekšā būt dumpinieki, nu, tie, kas saceļās. Da David have every right to be rebellious. Dāvinam bija pilnīgi visas tiesības būt sacauties pret, pret Saulu. If someone throws spears at you to kill you, to ja, crush you. Ja kāds met šķēps uz tevi un lai tevi iznīcinātu. Isn't it? Salauzt. Accepted to pick up that spear and throw it back. Vai tad nav pieņemam paņemt to šķēpu un mest atpakaļ? Isn't that the world the way the world would think? Vai tad tas nav tā kā pasaule domā? If you know, if you feel that your leader is giving you a hard time. Ja varbūt tu jūti, ka ja tavs vadītājs tev dod, nu tā padara tev, nu grūts laiks ar Isn't it acceptable to give them a hard time back? Vai tad tev, vai tad tas ir pieņemami to pašu darīt arī viņam? But David did not do it. Bet Dāvids to nedarīja. And I tell you, don't do it. Un es tev saku, nedari to. Submit to the leadership that God put in your life. Pakļaujies tam vadītājam, tiem vadītājiem, ko Dievs ir tavā dzīvē ielicis. I know the Bible school that Matīs went to. Es zinu to Bībeles skolu, kur ir Matīs mācījās. It is a school where you have to learn to be submissive. <laughs> Tā ir skola, kur jāiemācās ir pakļauties. Lots of rules. Ļoti daudz likumu un noteikumu. A lot of serving. Ļoti daudz kalpošanas. And a lot of probably in your heart wondering. <sighs> Jā, ļoti daudz tas lietas, ka vienkārši sirdī domā, <sighs> kas tas ir. I probably wouldn't be able to go. Es iespējams tur nevarētu <laughs> mācīties. But it is it is such a good teaching uh, training program for the rest of your life. Bet tā ir tāda tā fantastiska tā treniņš tāds tavai dzīvei. Submit to the leaders. Pakļaujies saviem vadītājiem. To your pastor. Saviem mācītājiem. If he says, do it like this. Ja viņi saka, es gribu darīt, lai, lai tas lai būtu tā. Do it like that. Lai, lai dziedātu vai spēlē tā, tad dar tā. Submit. Don't make Pakļaujies. a problem. Nē, es, Don't fight. Necīnies, nekaujies. David's, David's men, when, when he was running away for Saul. Dāvida vīri, kad Dāvids bēg no Saula. One moment he was in a cave with his man. Vienbrīd viņš bija alā ar viņu vīriem as Saul, who was trying to track him down, un Sauls viņu vajāja. came into that cave on its own. On its own. Aiz, iegāja tajā alā viens pats. Some Sauls. private time. Tas viņam bija privāts laiks. <laughs> And God, Saul's men said to David, This is your chance. God gave him in your hands so you can kill him. Un Dāvida vīri teica Dāvi- Dāvidam, tā ir tava iespēja. Reku, Dievs to dod, viņu nogalina tagad. It's very uh, difficult situation Tā bija ļoti tāds sarežģīta situācija. because Because a jēbkā did give Saul in his hands to kill him. Jo, protams, jā, Dāvids, Dievs deva Dāvidam saulu viņa rokās, lai viņu nogalinātu. Because, you know, it's so, it's so clear that must be God's plan. Tas taču ļoti skaidri izskatās, tas noteikti ir Dieva plāns. Get, it, get rid of your, your leader who's giving you a hard time. Vienkārši iznīcini, tiec vaļā no tā over. savu vadītāju, kas tev dara, nu, padara, nu, kas tev grūti laiku dod. Nu. And, and David, he, he crawled up to Saul. Bet Dāvids pie, pierāpoja pie Saula. And he didn't kill him. Viņš nenogalināja viņu. But he cut a little piece of his robe off. Viņš nogriez vien tādu mazu gabaliņu no Saula tās ap, nu tā, sort apmet. of as evidence the, of the opportunity he could have had to kill him. Jā, viņš to nu, to mazu to vienu lietu, ko viņš izmantoja, vienkārši no nu, tās iespējas, kas viņam bija, lai nogalinātu Saulu. But it says as soon as he got crawled back to his man. Tur rakstīts, ka viņš tik līdz aizgāja apakšā pie saviem vīriem. Viņš jutās slikti. Said, viņš teica, nevajadzēja to darīt. Man pat nevajadzēja nogriezt to stūrīt no viņa. Ap, viņš ir doing? Dievs svaidīts cilvēks. Ko es daru? He had such a respect Viņam for bija... the position that God gave to leaders. Viņam bija pilnīgs respekts, pilnīga cieņa tā, par to pozīciju, ko Dievs bija devis viņa vadītājiem. That a small thing of cutting off a little piece tā of his robe. Tā viena mazā lieta, nogriešana, to stūrīšu nogriešana. No. He felt convicted. Viņš jutās nosodīts. And I pray that you will be like that and I un, will be like that. Es lūdzu, lai jūs būtu tādi un lai es būtu tāds. Don't, tāds. don't join in for the, at the smallest rebellion Neie, against. Neiesaisties pat vismazākajā sākumā atcelšanās, kur mazākās, vismazākās atcelšanās neiesaisties. God is your judge. If, if you have a hard time, He will ra raise you up in the ti ja tevi, in time. Ja tev ir grūts laiks, tad Viņš tevi pacels, Viņš tevi izvedīs tam cauri. And that's another thing about David. Un vēl viena lieta par Dāvidu. How he waited for God's time. Viņš, kad viņš gaidīja uz Dievu laiku. You remember that he was anointed by, by Samuel to Tas, become king? Dāvids bija uh, Samuels vaidīts. And he must have been around 16 or 17 Viņam years tajā old. laikā varbūt bija kāds 16, 17 gadi. And then soon after that, Goli he, he slew Goliath. Pēc tam, tūlīt pēc tam viņš pat nogalināja Goliātu. He became a general in the army. Viņš kļuva par vadītāju viņa armijai. He, mar he could marry the, the daughter of the king. Viņš, apricē, viņu varēja, viņš varēja apprecēt uh, ķēniņa meitu. So he could have said, this is, this is it the, the, the promise has come true. I'm at the palace, I'm nearly there. Un viņš varēja pateikt, nu jā, es esmu sasniedzis to, tas apsolījums ir piepildījies. Es esmu pilī un apsolījums ir gandrīz piepildījies. But then everything went different. Bet tad viss pilnīgi izmainījās. And it took 17 years. Un Dāvidam tas paņem 17 gadus. For him just to be king over Judah. Kad, lai viņš būtu tikai ķēniņš pār Jūdu. And another six years to for him to be finally king over the whole of Israel. Un vēl seši gadus, lai viņš beidzot kļūtu par ķēniņu pār visu Izraēlu. So I'd say it took about 20 years for God's promise. Pār 20 gadiem viņam paņēma 24 gadus, lai viņš varētu, lai piepildītos tas Dieva apsolījums viņa dzīvē. For God's promise finally to be lai, taking place in, in David's lai Dieva apsolījums beidzot piepildītos Dāvida dzīvē. He waited for God's time. Viņš gaidīja uz Dieva laiku. And maybe you think these years of waiting, maybe you feel like you're in, in years of waiting. Un iespējams, tu jūties tā, ka tu gadus, gadiem jau gaidi. When will my chance come? When will my opportunity come? Kad man, man reiz pienāks, kad būs man iespēja. But God, God needs that time with you. Bet Dievs um, sagaid, nu, sagaidīs to laiku kopā tevi. In those, in those years of preparation. Un tie gadi, tie sagatavošanās gadi. God will sanctify you. Dievs tevi šķīstīs. He will purify you. Viņš tevi tīrīs. And he will prune you. Viņš tevi arī pārbaudīs. And I was talking about one of the girls last night how God, I, I, I felt God pruned in my life. Un es arī dalījos ar dažiem cilvēkiem, ka, ka Dievs, es jūtos ļoti bieži, ka Dievs arī mani pārbauda. And sometimes you feel you're quite You know, dare yet, dare, yeah. Yeah, like, tā ir reize, kad jūtas, ka es jau esmu sasniedzis jau to. Uh, visu. For many years I've been involved in music and worship. Ļoti daudz gadus es esmu iesaistīts slavēšanā un mūzikā. And we had two little children. Mums bija tā, laikā, divi cilvēki, divi bērni. And they were really good. Viss, vien, viss ļoti labi gāja. And we could continue our ministry perfectly fine. Un bērni bija, un tad mēs varam turpināt to kalpošanu. Viss we bija pilnīgi. brought them to the events labi. and to the trips and Mēs church. vedām viņus visur līdz tos bērnus, uz, uz ceļojumiem, uz draudz. It was great. Un bija ļoti fantastiski. And then I got pregnant again. Un tad mēs atkal paliek stāvoklī. And I got twins. Un man bija divi. and they were not so easy. Viņiem nebija tik viegli. If they would be in the church ja and viņ, I would be up front. Ja viņi būtu draudzē, es būtu šeit priekšā. They would scream. Viņi viņi and they would want me all the time. Viņi gribēja pie manis visu and laiku. And they wouldn't want to go to any single babysitter in the world. <laughs> ne pie aukli, ne pie viens auklīts viņi negribēja iet visā pasaulē. Viņi negribēja. So I had to finally, after struggling for a while and trying, un pēc kāda laika mēģinot un cīnoties ar to, man beidzot bija jāpadodas. I had to give everything back to God. Un bija viss jādod atpakaļ Dievam. I had to say, God, I thought music was gonna be my life. Es teicu, Dievs, es domāju, ka mūzika būs man viss, man dzīve. But now I have four children. And Tagad man ir četri bērni. I have to give my music back to you. Man jādod mūzika apakaļ tev. And, and uh, we heard a sermon recently about pruning. Mēs nesen dzirdējām sprediķi par, par How God, God's, the Bible says God prunes our lives. par tīrīšanu, nu, par, ka Dievs tā kā um, And- and so- iztīra mūsu dzīves. Like the branches that Tas ir aren't tas- bearing fruit, tā it kā- will take off. Dārzkopībā to, kur, nu, kad, ā, kad ā, zari neaug, viņi nogriež viņus, nu tā, pieaudzē tikai. And so you can look at your life and it's Jauns. like, well, that branch, yeah, that's not bearing fruit. God can take it off. Te, teiksim, ja Dievs skatās uz kādu koku un skatās, oh, tas, tas zars nenes augļus, viņš noņem. And then, but there's the other branch that has some nice fruit. Un tad viņš redz, oh, tur ir tāds zars, kas nes labus augļus. As I thought about my music. Tas ir tā, kā es domāju par savu mūziku. Like, yeah, that's some nice fruit. Tas ir, jā, ļoti labs augurs. So he's not gonna take that away from me. Tad, tad viņš to prom no manis neņems. But he did. Bet viņš paņēma and I felt at the end as if I was just his bear's dick. Man mm, es brīžiem jūtos tā, tajā laikā es jūtos, ka vienkārši kaut no branches pliks, pliks zars. Nekas nav palicis pāri. But God knows what he's doing. Bet Dievs zina, ko viņš dara. And if you go through a time like that in your life, un ja tu ej cauri tādam laikam savā dzīvē, know that God knows what branch will come next. Zini to, kad, kad, kad, kad nākšais zars nāks vēl. And that branch that will come next, un tas zars, kas nāks vēl, kas augs, will have way better fruit than what būs, you thought was būs good. daudz labāk auguļi nekā tu domā. Because it's fruit that is sanctified and purified. Jo, jo tie auguļi būs tīri un šķīstīti. That has gone through the desert. Kas būs esat gājuši cauri tūkstošiem. And, and God will probably do something in your life. Dievs unfortunately, ies... sorry. <laughs> Dievs iespējams darīs lietas tavā dzīvē. And it doesn't mean you weren't you weren't a godly person before that. Tas nenozīmē, ka tu esi bijusi so, nu, ne, nu, tas nenozīmē, ka tas bija kāds grēcinieks. David was tam. always a man after God's heart. Dievs vienmēr bija vīrs pēc, pēc He wasn't a bad guy that God had to bring him through so many years of suffering. Dievs, Dievam Dāvids nebija jāizved cauri gadiem ciešanā. Just God, we want him to go even better. Dievs vienkārši viņu gribēja vēl labāku. To bring the depth in his life. Ie, ievest tos dziļumus viņa dzīvēm. And God will bring depth in your life. Dievs ievadīs dziļumu tavā dzīvē. And unfortunately, sometimes it's through the hardship. Un tas ir ļoti, diemžēl, tas tās tā, tie dziļumi nāk caur ciešanām, caur until grūtībām. You can, until you can say, God, it's only you. Līdz viņš varētu teikt, Dievs, tas viss, tas viss ir par tevi. I give it all back. Es visu tev atdodu. atdodu. Even my, I didn't touch my piano for about three or four years. Es neaiztiku savus klavierus, savus It was in the cupboard. Četrus gadus tas bija vienkārši ielikts skapī. Roberto became our pianist in church. Roberto kļuva par mūsu pianistu draudzē. And he's so good anyway. Viņš ir ļoti labs arī. Spēlēt. But then he got married. Tad viņš arī apprecējās. And went to his wife's church. Viņš aizgāja uz savus sievas. Yes, I'll, I'll finish up, yeah. <laughs> And, and God started bringing music back in my life. Un Dievs at, atved atpakaļ mūziku manā dzīvē. So um, I just want to read. I see that you all have Psalm 57 verse 10. Es redzu, ka jums visiem ir 57. psalms, 10. pāns uz, uz, uz tiem beģikiem. So when I, I, I just want to read uh, two, two parts of two psalms to finish off. Es gribētu izlasīt divus psalmus, nobeidzot to. Just take a few, few parts of this psalm. 57. psalmu atvērsim. Dažas daļas pāris tādas vietas izlasīsim no šī psalma. Um, so read, uh, can you read verse 7? Uh, I'll, I'll read it first. My heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. Wake up, my heart, wake up, O lyre and harp. I will wake the dawn with my song. I will thank you, Lord, among all the people. I will sing your praises among the nations, for your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the highest heavens. May your glory shine over all the earth. No 8. līdz 12. pantam, 57. psalmā. Mana sirds ir drošāka, Dievs, mana sirds ir es dziedāšu un spēlēšu. Mosties mana dvēsele, mosties, arfa un cītara, es modināšu rīta blāzmu. Es tev pateikšos tautas starpā, kungs, es dziedāšu par tevi slavas dziesmas tautu vidū. Ja tava žēlstība ir liela, jo tava žēlstība ir liela līdz debesīm, tava uzticība līdz padabišiem, pacelies, ak, Dievs, pāri pār debesīm un izplēt savu godību pāri visu pasauli. Aren't these are words of a man of faith? Šie vārdi ir ticības vīra vārdi confident. He was, yeah, he's drošs, confident in the Lord. Viņš ir drošs tajā kungā. He's joyful. Viņš ir pārliecināts, viņš ir priecīgs. He's just praising God. Viņš vienkārši slavē Dievu. Life must have been great. Dieva dzīvē jābūt, iet viss kārtībā. But do you have this little part above it for the explanation of the verse? It says from with me first Psalm 57 mm -hmm. was written. Bet tas redziet, tur psalmiem pašā sākumā tad, tad izskaidrojums, kad viņš tiek aptuveni rakstīts, un tur ir rakstīts, when Saul, when Samuel had fled from Saul into the cave. Mm, tas psalms tiks sarakstīts, tad dziedātāja vadonim pēc meldijas nepazudina Dāvida sirdsdziesmu, kad viņš bēg no saula alā. Okay, I don't think that if you fled from your home and your wife and everything you know, Es, ziniet, tā, es neticu, nu, es ne, nezinu, ja jūs bēgat no visas, no savām mājām, no savas sievas, no sava bērna, no viss, kas jums ir, jums būtu jābēg. And you end up in a cave. Tu nonāc, būtu nonākusi, nonākuši alā. A bunch of lowlifes. Ar visādiem tādiem nevisai labiem tipiem. Will you be singing a song like this? Vai tu tā dziesmu dziedātu? Wake up my heart! I will Pamosties manas sirds, pamodīšos ar dziesmu. It sounds like he was jumping, just like that guy was jumping, I don't know who was. Viņš tik liels, viņš tikai bija. I love the lēkāji. Viņš kā, tā kā kādreiz. Tas ir tas, David sounds like. He doesn't sound depressed at all. Viņš neizklausās tās depresīvas. No, Depresants. Read Psalm 33 there for me. Vēl 33. psalmu izlasīsim. I won't read the whole psalm, but we can sing, read a few verses. Is it 30? No, 34. Ah, es atvainojos, 34. psalms. So, uh, for example, 1 and 2 say, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak his praises. I will boast only in the Lord. That's first 1. what, what otrais un trešais pāns. Es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. First 4 it says, I prayed to the Lord and he answered me. He freed me from all my fears. Man dvēseli līgs par man man kungu, viņu daudzinā, daudzinādam cietēja, lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar man tā tā kunga godu kopā, teiksim, viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, viņš, iz, viņš man atbildēja, viņš man izglāba no visām manām izbailēm. In verse 8 it says, Taste and see that the Lord is good. Un 9. pāns - baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Oh, the joys of those who take refuge in him. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tvēras un uz viņu paļaujas. Um, wow, if you read the whole psalm. Vienkārši, kad jūs lasat visu šo psalmu. This psalm is so, so excited. Šis psalms ir tāds pilns ar sajūsmu. Verse 15 The eyes of the Lord watch over those who do right. 16. pāns tā kunga acis vēro taisnos un viņa auss uzklausa viņa palīdzību sauc. Verse 17 The Lord hears his people when they call to him for help. He rescues them from all their troubles. 18. pants, kad taisnie sausta, tas kungs viņus uzklausa un viņus izglāb no visām viņu bēdām. Sounds like he just must have gotten out of huge trouble. Izskatās, ka viņš vienkārši tic no tādām lielām nepatikšanām ārā. Sounds like he just saw God's deliverance. Izskatās, ka viņš vienkārši ir tikko piedzīvojis Dievu izglābšanu. Viņš vienkārši tik sajūsmināts ir par to. But could you just quickly look with me at um, back to 1 Samuel chapter 21? Pasīsimies atpakaļ 1. samēla 21. nodaļu. This is when he wrote to Sam. Verse 20, uh, chapter 21. Uh, 21. nodaļa 1. samēla grāmatā. So in verse 10 to 14 you can read that. No 10 līdz 14 pantam. Dāvids cēlās tanī dienā un bēga no salmu, viņš nonāca pie ah, Ahiš gāts ķēniņa Dahiša kalpiņa jautājumu, vai šis nav Dāvids kaimiņš zemes ķēniņš, vai pār, par viņu nebija sacerēta daudzinājuma dziesmas, kuru, kuru deju solī ejot dziedāja sāls ir nostīts tūkstoši, bet dāvis desmitiem tūkstoši. Un Dāvids kļuva šo vārdu dēļ ļoti domīgs, un viņš ļoti bijās Ahiša gāts ķēniņš, un tādēļ viņš izlikās vaiprātīgs viņu acu priekšā, un kā traks daudzīja vārdu divi ir durvis, un siekals tecēja viņa bārdā. He Tad Ahis sacīja saviem kalpiem, jūs taču redzat, ka šis vīrs ir kļuvis ār, ārprātīgs. Kāpēc jūs to esat pie manis atveduši? He was hiding from Saul. Viņš bēg no Saula, viņš slēpās no Saula. In the kingdom of King Achish. Un ķēniņš no ķēniņa Ahiša. And he was very afraid. Viņš bija ļoti nobijies. What they would do to him. Ko, ko viņi darītu viņam. So he pretended to be crazy. Tad viņš izlikās, ka viņš esot, nu, traks. Drooling in his beard. Vienkārši viņu and scratching the walls. Skrāpēja sienas un siekaus tecēja viņu bārdā. Some picture. Vai kāda, kāda bilde. It must have been a tough time. Tas bija droši vien bija ļoti grūts laiks. If I would write a psalm in time like this, Ja es rakstītu psalmu tajā tādos, tādā laikā, I'd be very depressed. es būtu ļoti depresīvs. But you we just read Psalm 34. Bet mēs tikko izlasījām 34. psalmu. He was passionate about God. Viņš bija dedzīgs par Dievu. Before the deliverance had come, he was already singing about the deliverance. pirms atbrīvošana nāca, viņš jau Before pirms God tam dziedāja rescued him, he was already thanking God for Pirms his Dievs viņu dzīvo, viņš jau pateicās Dievam. What a worshipper! O, kāds pielūdzējs! If you find yourself in the middle of that storm in your life, ja tu atrod sevi šīs, šīs vētras vidū savā you, dzīvē, just like David's praise as well. Kā tā kā, kā Dāvids. Bless the Lord, O oh my soul. Lūdzu, arī tā, svētī, kung, svētī man dvēseli to kungu. What the way it is, it is, is, is written down. Un tas, kā tas tiek, tas tiek pierakstīts. it, it is a, call to your soul to bless the Lord. Um, You're calling your soul, you're telling your soul to prayer. Tu sauc tā, ka savai dvēselē tā darot, tu sauc tā, ka savai dvēselē uzsauc viņai svētīto kungu. You're not saying what it's already doing, but you're telling it to do something. Mm, tu nevis tā, ka kaut ko dari, bet tu saki savai dvēselē darīt kaut ko. And that's a, a, a lesson David knew. Un tā ir tā mācība, ko Dāvids zināja. And, and that's what he learned in those years of waiting. Tas ir kas, ko viņš iemācījās šo gadus gai, gadiem gaidot. He found that place. Viņš atrada to vietu. When he could tell his soul. Ka viņš, viņš varēja pateikt savai dvēselē. Bless the Lord. Svētī to kungu. And God would lift him up. Un Dievs viņu izcēla. And everything what around him seemed small and insignificant. Viss lietas visapkārt viņam vienkārši and he would maziņas un mazsvarīgas. Rejoicing. Viņš vienkārši priecājās. That's what he learned in those tas, years. Tas ir tas, ko viņš iemācījās to, to gados. Praise God Slavēt in the storm. Kungu. So if you feel like you're waiting and you are in a storm. Ja tu jūt, ka tu gaidi, tev gaidīšanas laiks un varbūt tu esi vētrā. God is laikā. teaching you some valuable lessons. Dievs māca tev ļoti svarīgas mācības. It's good to be in the storm. Ir ļoti labi būt Praise vētrā. God for the storm. Slavu Dievu par vētru. Praise God for the cave and the wilderness. Slavu, slavu Dievu par alu un par tūkstnesi. Because he will bring depth in your life. Jo viņš ievedīs dziļumu tavā dzīvē. The next time when you sing a song like even though I walk through the valley. Un tad nākošais, kad tu dziedās to dziesmu pat, ja eju es. It will come from your, the depths of your Tas soul. nāks no tavas dvēseles dziļumiem. And you'll say, Oh, you never let go, God. Dievs, tu man nekad neatlaidi. Praise God. Shall we finish Slavu and Dievam. pray? Yeah. Yes? Will I pray or you pray? You nu, pray. Mēs nobeigsim ar Hallelujah. lūgšanu šito sesiju. Ja? Let's just stand up for a minute. Piecelsimies uz brīdi. Hallelujah. Let's just praise God. Hallelujah. Hallelujah. We call upon your name, Jesus. Dievs, mēs saucam uz tavu vārdu. Oh, you are a majestic God. Tu esi varens Dievs. Oh, you are a great God. Tu esi liels Dievs. You are God of the of the mountains. Tu esi Dievu kalnu Dievs. And you're God of the valleys. Un tu esi ielēju Dievs. Lord, and we thank you for the valleys. Dievs, mēs pateicamies par ielējām. Oh, we thank you that we can tell our soul to bless the Lord. Mēs pateicamies, ka mēs varam pateikt savām dvēselēm svētīt to kungu. Up, Lord. un tu mūs pacelsi. We glorify your name, mēs pagodinam tavu vārdu, Jēzus. Mēs tevi pagodinam. You, mēs tevi slavējam, Jēzus. Tu esi mūs izvedis cauri lietām. Tu mūs atkal izvedīsi cauri visām ciešanām. Mēs tevi pielūdzam. Oh, Lord, worship from the depths of our soul. Mēs tev pielūgsim no savas we dvēseles dziļumiem. Kā ar kā Dāvids tev piesauc. You have refuged us, Lord. Tu esi mūsu pat, mēs esam you tavā patvērumā. Me, Lord. tu mani izglābi. You lifted me, Lord. Tu man pacēli. Lord, bring life in our songs. Ieved kungs dzīvību mūsu bring dziesmās. Bring life in our music. Ieved dzīvību mūsu mūzikā. Lord, we surrender our will to you. Mēs atdodam savas gribas tev, Dievs. We know that we are nothing without you. Mēs zinām, Dievs, ka mēs esam nekas bez tevis. Lord, our, our talents are nothing Mūsu talanti ir pilnīgi nekas bez Our tevis. gifts are nothing Mūsu dāvans nav It's the nekas anointing of God Tas that ir makes tas the difference. Lord. svaidījums, kas, kas and I pray for your anointing on es every person in par this tavu room, svaidījumu, Lord. par katru Oh, that they will šeit. know that they don't have to feel small. Lai, lai viņi zinātu, Dievs, ka viņiem nav jājūtās kas maziņiem. Jo viņiem ir liels Dievs. Un kad viņi iemācītos pievilkt šo tavu svaidījumu. Un ka šajā valstī and bless and see the kingdom of God advancing. Ka viņi vienkārši tevi svētītu un redzētu tavu valstību at, at, izplatījot, izplašoties. We praise you, Jesus. We mēs tevi slavējam, mēs tevi pagodinām. We praise you, Jesus. Mēs tevi slavējam. We praise you, Jesus. Mēs tevi slavējam, Jēzus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.